好啦，咁另外一個即係誒，趁住我哋完之前講啦，就科普拉有一套勁片啊，係就投資係一億元，而家咧就要即係去去拍，咁誒係呢個大家都有個疑問啦。係咪咁自己做翻導演先？應該係啦，係啦哦嚇，咁咪哇，好期待喎！如果係就誒睇先啦，而家呢個一個 million 誒一千個 million 一億啊，係，十誒。所以係啊，一賭博嚟嘅，啊，咁咧就 今年咧就誒八十歲啦，係啊，咁誒我諗相信而家佢佢嗰代導演嚟講，仲係繼續去係冇問題嘅，八十歲嗰個片就叫 Megalopolis 啊，係啊大都會，超級大都會啊嗯啊，嗯，佢點解會咁薄咧？有冇有冇一個解釋啊？有冇一個即係訪問到佢講啊？佢都有講嘅，就係咁樣啦，就係話咧 誒，佢直情呢個現代啟示錄之後咧，其實佢已經係誒想構思呢個係呢個故仔嘅呢個故仔噶啦。啊，咁大家知道咧，現代啟示錄應該係一九八零八幾年啊，大佬，而家都係四廿年前嗯啊。咁咧就係講住話咧，就一個建築師想喺呢、個一個即係財金融危機之後咧，重建紐約市嗯啊。 咁咪誒，佢都即係好好想拍呢、個呢、個電影咯。啊哦咁、但係好奇怪地咧，就係、呢個電影嘅構思係喺九一之前嘅。係咁解咗之後咧，就成個呢、個即係咁嘅構思咧，就完成唔到嗯啊，聽單咗強硬咗。咁而家就係希望咧，就喺二零二二年嘅秋天係就開始去誒、去去去去去拍呢部電影啦。嗯啊， 咁哇咧就呢個勁啊，係咪？咁似乎咧，而家而家我講話咧，似乎佢係想自己私己錢拍。係即係自己私己錢，咁係咩咧？就原來佢喺佢嗰個酒酒莊入邊賺到翻嚟嘅錢咧，係要抌翻落拍翻呢套電影度。啊！呢個我都想講㗎啦，啊我去過佢嗰個酒莊啊，你去過啊？你有冇見到佢啊？咁啊冇喎， 咁啊，但係阿邊個啦好彩啊阿阿佢個女唔係唔係，佢個女佢見蘇菲啦，嗰部都見唔到都喎，見到啊。但係阿邊個？你你個朋友啊？邊個啊？呢個喺美國誒拍動畫嗰個咧？哦阿 Raman 係啊 Raman 去係啊，係點解無啦啦講佢咧？佢話佢見過佢啊嘛。哦佢佢煮佢佢妹啊佢煮過 pizza 俾煮過煮過意粉俾佢食㗎。哦，咁啊，梗係正啊！唔係佢去過佢喺度飲酒啊話。唔係你誒嗰度咧就成辣嗰啲農莊咧，係誒嗰啲專即係專釀酒啊、即種葡萄咧啊，咁嗰個咧係一個好好嘅一個叫俾你誒去到嗰度咧，即係睇到嗰個叫做成個嗰個 美國嘅酒酒莊嘅文化啊。咁啊，哥布拉嗰個咧就一啲都唔輸蝕嘅嗯，同埋咁佢係都亦都係一個 icon 啦嚇，誒唔拍電影去整農場。咁但係咧，你而家拍呢部戲咧，就分分鐘咧，佢可能誒、呃、開嗰時都要唔係第三次破產，第三次破產。係啊，咁樣就啲酒係咪飲夠咧？呢個好大冒險嚟嘅喎。唔不過始終都係咧，我覺得嗰部嗰部拉 應該到到而家嚟講咧，同埋你睇到佢嘅狀態咧，佢佢都佢都應該佢都有有好多叫誒，對於電影嗰、嗰個誒、呃、創作咧係未完嘅。未完，心思未完，佢哋未了結嘅佢哋佢哋嗰排都未被事完。馬連心骨㗎馬田史高西斯未完啦，誒 Woody Allen 未完啦，波普拉未完啦嚇。係係，咁佢再老啲嘅嗰個都講俾你聽啊！我而家都仲喺度拍緊你啊！係啊， 咁啊哥布拉佢呢個叫養優養咗好耐啦，大家都係好等佢嘅嗰個誒戲，同埋佢佢一如果講呢樣嘢，我諗啊台長，我哋都或者都你記唔記得翻佢嗰套 New York Story 啊？四個啊嘛，佢哋係啊啊阿 Woody Allen 啦，係啊馬田史高西斯啦，科普拉啦，佢啊係啊，嗰個係啊。佢我我覺得佢嗰個咧，佢就係講翻個少女咧，即係呃好似一個小公主咁樣喺嗰、個 誒、呃、紐約嘅呢個大都會咧，即係嗰個生活嘅嗰嗰嗰樣嘢出嚟，係係好天堂嘅。拍得我覺得拍得因為好靚嘅，咁啊當然啦，三個古仔都好勁，我最中意都係啊啊麥田史高西斯嗰、個啦，即係講畫家嗰、個啦。咁、但係哥布拉咧，佢對於嗰個紐約世界嘅，佢佢哋幾個都係紐約紐約幫嚟噶嘛，幾個啦，馬田史高西斯啊，的士司機係紐約幫係啦，係啊。咁啊，所以好期待嘅。佢一講，而且 就咁講啲三言兩語，佢嗰個 concept 重建紐約喎，哇！ 正到飛起啦，嗯係即刻即係即係 Oliver Stone 咧都即刻或者都想做翻影迷啊！呢套戲一定要睇啦啊！係因為你講紐約幾多嘢講啊！係啊，嚇，包括嗰個 Wall Street 啊，你點樣？如果重建裏面咧，依誒紐約呢個魔都啊，嗯 佢裏面咧有幾多文化上啊、經濟上啊，誒、總之佢佢係代表美國精神嘅東岸嘅嗰邊嗯。嚇，嗰、個即係叫先驅嘅嗰邊。阿 Oliver Stone 嗰邊係西岸嘅，嗯哼嚇係佢佢哋呢邊呢邊就東岸啦。啊，唔係佢對 Wall Street 咧，咁佢都因為阿爸都都都識啊，但係佢係一個西岸西西岸岸思維嘅人西岸，牛仔啲嘅嗰個係啊咁啊，好期待啊！呢部戲就啊 咁但係而家我諗有一個問題啦，就係嗰個疫情幾時完啦？係咁睇落去今年都唔會完噶啦。啊係咁咁，同埋我諗係都當佢拍嗰陣時候咧，佢都會逼佢個女又再又再搞過，做執行導演，再執行導演係，誒或者要幫佢睇住佢個女真係當得佢唔少嘅。啊，咁唔係喎，佢佢你你即係佢嗰個 Godfather 第三集第，三集就話佢女啊做做嗰個主角啦主角， 咁佢嗰個係即係臨唔係，好似我記得好㗎，似我哋嗰陣時講過話，阿 Winona Ryder 原本係揾阿 Winona Winona Ryder 啊嘛直。頭係扭晒腸，係啊，係即係攣低咗喺意大利嗰度啊，佢緊張精神壓力。力，精神壓力太大。係啊啊，咁啊，所以就變咗啊啊啊！佢個女咧就去做嗰度咧，其實就好多人都講，因為佢個女佢個女就唔係咁明星樣，但我覺得佢做得好好嘅。嗯嚇。 咁佢當當嗰個戲咧，佢講佢俾人殺死咗之後咧，啊啊阿爸爸咧， Al 即係 Pacino 李柏仙奴做嗰場戲咧，嗰種失聲的哭啊！嗯哇！嗰場其實係我我嗰時睇好震撼嚟嘅。咁、嗯所以喺個地位裡面嚟講咧，失第三集咧係冇輸蝕嚟嘅。嗯咁啊、所以呢部戲咧，即係要整嗰時咧，咁我就就好想睇佢嗰種係導演嘅火啊！嗯就究竟仲可以燃燒得幾高咧？咁啊，嗯啊， 咁啊，當然咧，捉埋個女咧嚟整咧，佢女因為獨當一面嘅一個而家做咗導演㗎啦。新鋭，咪大導演嚟添㗎啦啊， 《迷失東京》啊，《瑪麗皇后》啊，嗯好多好多好正嘅戲。係啊，咁但係誒作為一個導演，其實就唔係賣酒或者做酒莊嘅，導演就係拍戲啦。係啊，所以佢去誒即係賣晒啊，或者當晒 賣當借去拍一套片咧，都係一個一個本職嚟嘅。所以呢個係各位聽眾朋友，佢係最早嗰啲邪邪咩邪動嘅邪動嘅嗰啲人嚟嘅嚇，啊開咗另一個專業，啊就係做酒莊嘅專業。係啊。佢嘅佢嘅真正嘅專業就係一個叫導演啦係，啊，尤其是係大導演嚟添嘛。咁你簡單講講你嗰陣時點解會去嗰個酒莊啦？冇嘢啊！你去到你喺嗰度嗰時咧，即係如果你喺誒喺嗰度咧，即係咪係 New 即 York？係旅旅旅行， 佢唔係啦，喺三喺喺喺三藩市嗰度而家，啊係啊係啊啊，喺誒唔係即係喺加州嗰邊嚟嘅，啊係啊係啊。咁啊嗰個係專程去啊去參，即係一日之間咧就應該可以參加到誒唔係睇到三個誒酒莊啦。咁嗰時咧就我哋喺美國嗰個嗰啲朋友係設計嘅，佢話喂你去到呢度我哋。去參加酒莊咯，咁啊，咁啊， 科布拉依個咧，即係都係其中之一啦，咁啊，咁所以阿 Ramen 去到佢又好彩啦嚇，啊，所以食到啲咩 pizza 係咪？唔係，佢同都係同佢煮即係煮煮意粉俾佢食啊！啊，正啊！係啊，咁冇辦法嘅，咁啊，即係呢個係誒誒大家夾啱時間啦。你唔即係 阿哥哥拉知道你嚟咧，佢亦都會歡迎你嘅，即係你可能你冇事先同佢講啦。又唔係啊！你應該咁嗰時先寫信啊！咁啊，咁嗰個係如果你真係想見佢啊，我覺得佢實佢佢會見你嘅。啊佢咪佢唔爛嘅佢唔見係係。因因為呢個我哋有陣時都都即係你會佢睇到咧佢都中意睇香港片㗎。誒誒誒咁啊講翻啦，其實佢有個戲咧，咁我我都有有有跟個劇本啊。佢啊佢就係做做監製，就係、徐克做導演， 咁啊改編咧日本咧池上遼一個舞，咁、個舞咧就係、啊徐克咧就諗住咧就拍完咗青蛇，青蛇佢有嚟到。嚟到香港咧，咁佢都亦都即係誒有有有睇我哋個拍攝啊製作咁啊，咁啊嗰時我又唔喺度啦嚇，嗰、個係啊。嗯咁但係咧就嗰、個舞咧就已經出咗第第三稿嘅。咁、但係阿 阿徐克就好堅持咧，佢佢有即係角色都已經揾咗嘅。而家佢都可以講啦，《龍行天下》嘅嗰個秀女嗰個咧，就係、嗰個舞嘅裡面嘅角色，美國嘅美國嘅嗰、個嗰、個超能力少女嘅嘅嘅嗰個角色嚟嘅嚇。 嗯啊 就係、嗰個時期嚟嘅係。咁、我哋去到去到嗰時咧就冇誒、呃如果啊如果啊導演有心咧去去去約咧，咁我就一定都見到啊哥布拉嘅嚇。咁、但係嗰時我哋見咧，反而係啊荷里活嗰啲即係誒、呃高貴嗰啲特技人員咧啊，我哋最最正，尤其是嗰、個、呃 Peter Cullen 咧，南部警王咧，即係 Star Trek、Star War 啊咩，好多嗰啲合成都係佢做 啊，佢自己有個沖片沖片誒、呃、廠啊嘅嘅一個好勁嘅一個大師咧，嗯係啊佢啊咁咁嗰啲我哋都都見到，都係嗰啲叫做係製作人嚟嘅嗰時係啊。咁但係新尾套片點解誒傾唔成？嗰個其實最重要咧，我我諗啊係徐克自己放棄嘅。哦 因為咧佢基本上嗰個女主角佢都已經開始連連嘢，佢都同佢講話嚟咗你做咧有啲鏡頭點點點。呢、部戲咧即係《龍人天下》咧，佢就係叫做係試下佢啲戲咁樣嘅，又、都少少試嘅。即係佢同阿元華一齊嘅嗰個少女啊，嚇跟住救咗阿元華， 即係有一個古仔，元華師傅阿李連杰就係佢個徒弟，即係嗰嗰部戲嗰、個。咁佢咧就最主要咧，佢最應該最嬲尾咧係阿導演自己放棄嘅。哦，因為嗰、個我諗佢嗰個拍攝稿誒誒、出嚟嗰陣咧，佢有啲嘢咧，佢佢佢未未曾 OK 到啊！啊不過係好似係佢講俾我聽，都係依個原因嚟啊！咁啊，所以咧，啊哥布拉 佢同埋哥布拉再加埋啊 Tim Burton 咧，都仲有另一部戲咧，就想佢去拍嘅啊！咁啊，咁喺嗰個時候咧就係就肯定咧，就哥布拉點知係睇咗香港片，肯定我啲戲佢都有睇過㗎啦。係咯，上去話咯，係啊，係啊，我即即刻即刻喺度光一誒誒，即通咗係自己啲光咪。自己臉上貼金係應該咁講啊。好啦，我哋今日節目時間差唔多，我哋下個禮拜再見，拜拜好，。拜拜。 드디어 대통령 변상 대한민국 역사적인 유행 타임 승진 I, General Aidid of the United Somali Congress, address the embassies of each nation. better leave or my brothers will be back for you. 안 되자! 경찰들도 다 내뺐는데 무슨 배짱으로 이러네? 우리가 같이 편먹고 뭔가 할 수 있을 거라고 생각하고 살 사람은 살아야겠죠. 볼수 있으면 싸봐, 이 새끼야!